arriben unes festes en què molt o poc tothom ha participat alguna vegada, encara que només ho hagin fet a l'escola o quan eren joves. Estem parlant del Carnestoltes, unes festes en què el que es pretén és transgredir, canviant la nostra fesomia i encara que només sigui per un dia disfressant-se d'allò que a un li ve més de gust. A la Trinitat Vella, qui s'encarrega de que continuï la gresca i la xerinola és la Comissió de Festes del barri, que porten anys i anys intentant que tothom s'ho passi d'allò més bé. A la Trinitat Vella, la festa serà aquest dissabte i la rua caminarà pels diferents carrers del nostre barri.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 Després anirà a Galícia, Mare de Déu de l'Horda, Foradada, Finestrelles, Padre Manjón, Turó de la Trinitat, Tossal, plaça Josep Andreu Avelló final a la Via Barsino al Poliesportiu. Doncs avui en aquest programa parlarem amb Jesús Rodríguez, que membre de la Comissió de Festes de la Trinitat Vella, perquè ens expliqui més coses de com anirà i com s'ha organitzat el Carnestoltes d'enguany. I avui es posen en marxa les obres de l'ESEM, el taller de músics al Centre Cultural Can Fabra. El proper curs, 2011-2012, del Grau Superior de Música que imparteix el taller de músics s'iniciarà ja a les noves instal·lacions a Can Fabra. És per aquest motiu que avui a dos quarts d'una del migdia a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra es farà la presentació d'inici d'obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals. Precisament avui tindrem a la nostra companya Mireia Gutiérrez desplaçada fins allà perquè ens expliqui com anirà aquesta inauguració. També tenim d'altres informacions a destacar, com per exemple que un museu explicarà la història del subministrament d'aigua a la ciutat. Una vintena de joves de la Trinitat Vella han treballat durant un any en la rehabilitació de la casa del guarda del Parc de les Aigües la gran zona verda d'aquest barri de Sant Andreu, ocupat durant anys l'edifici projectat al, juny, al llunyà 1899 per l'arquitecte municipal Pere Falqués Urpí, s'ha convertit en el Centre Cultural Frederica Montseny i en una de les seus del, en una de les seus del Museu d'Història de Barcelona que servirà per explicar la història del subministrament d'aigua a la capital catalana. D'altres informacions també ens porten a parlar de la sessió informativa del Pla d'instal·lació de sensors i rehabilitació del barri del Bon Pastor. Demà dimecres hi haurà una sessió informativa adreçada a tots els veïns del barri del Bon Pastor interessats a conèixer el pla d'instal·lació de sensors i de rehabilitació del barri del Bon Pastor. L'acte es farà a partir de les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cívic del Bon Pastor que es troba al carrer Robert Gerard número 3 i 4. I ara parlem del barri de Naves, que mm, vota el nom de la nova escola bressol d'aquest barri. Hi ha dos noms proposats. Un és l'Arrels de Colors, que en aquest nom conviuen el punt de partida de les arrels i la diversitat dels colors, en moments d'intolerància i exclusió manifesta un desig d'igualtat des dels primers moments de socialització. I l'altre nom, els patufets de Naves, que és un nom tradicional al referir-se als més petits, però amb connotacions territorials que pretén reivindicar la pertinença a un barri amb una història curta però amb un llarg futur per endavant. L'escola Bressol de les antigues casernes de Nava tindrà sis grups d'infants amb una capacitat de 81 places, un grup d'infants de 4 a 12 mesos que estarà format per 7 infants, dos grups d'un a 2 anys que estarà format 10, 10 infants per grup i tres grups de 2 a 3 anys que serà 18 infants per grup. I encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el segon concurs de relats curts per un comerç just. El concurs de relats curts per un comerç just arriba a la segona edició com una activitat més de la festa del comerç just i la banca ètica. És organitzat pel CETEM Catalunya, juntament amb Alternativa 3, Fets Finançament Ètic i Solidari, Intermón Oxfam i la xarxa de consum solidari amb l'objectiu de reflexionar sobre les actuals injustícies del comerç internacional i l'alternativa que ofereix el comerç just. La temàtica sobre la que girarà el concurs d'aquest any és el concepte de comerç just i concretament sobre el principi de no explotació infantil. Hi poden participar nens i nenes d'escoles, esplais o d'altres col·lectius d'infants i joves de, tot, de tot Catalunya. I la setmana que ve tindrem entre nosaltres a la Sant Andreu Jazz Band, per tant, parlem d'aquesta banda que presenta el seu segon CD-DVD amb el nom de Jason Volum 2. La formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu presentarà el seu segon disc demà dimecres al Centre Cultural Can Fabra a partir de les 7 de la tarda. Doncs nosaltres d'aquesta manera que comencem el nostre programa d'avui. Ara escoltarem una mica de música, però atenció perquè tenim amb nosaltres a Jesús Rodríguez i amb ell volem parlar doncs, com s'organitzarà el Carnaval d'aquest cap de setmana. Això ho farem d'aquí uns minuts.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 Bon dia, buenos días. Hola, buenos días. Pues nos gustaría que nos explicaras cómo se realiza un carnaval como el que este es sábado, aquest dissabte doncs, eh, tendremos aquí en Trinitat Vella, ¿no? Bueno, pues eh, esto pues empieza a trabajar en septiembre, más o menos, que son las comparsas y los grupos, que son los que ya empiezan a trabajar para coserse sus trajes, eh, pensar en, el proyecto que quieren hacer en, el desfile, ¿no? Bueno, tenemos que agradecer a ellos que dentro de lo que cabe son los que se, al fin y al cabo son los que se puede llevar a cabo lo que es el carnaval, porque nosotros podemos realizar el trabajo eh, y coordinarlo un poco, pero realmente los, los protagonistas son ellos. Porque quién ¿Quiénes participan en este carnaval? Bueno, este carnaval está abierto a todos, ¿no? Sobre todo la gente son los de aquí de, del barrio, ¿no? De la mm. Trinidad. Mm. Hay algunas comparsas que sí que les gusta ir a otros sitios, a otros barrios, pero bueno, cuando coincide con el, con el de la Trinidad, pues ellos dicen que salen en su barrio y trabajan por su barrio. Luego, si pueden, pues cuando son como San Andreu, que es el domingo, pues van y algunos pueblos que son por la tarde, como Paré, y, mm. bueno, hay otros pueblos que lo celebran el domingo siguiente, pues también aprovechan y, suelen ir. O sea que en septiembre ya se pone todo en marcha para poder disfrutar de este carnaval. Sí, sí, o sea, en septiembre ya empiezan las, entidades en comparsa, sobre todo, a llamar a la puerta de la comisión de fiesta para que se la coordine y se les deje algunos locales. Que realmente no solo, lo que es la comisión de fiestas, no, nada más lo que hace es coordinar y hablar con las otras entidades para que lo puedan compartir entre dos entidades, Ellos, pues claro, date cuenta que si son 30 o 25 personas en una comparsa, hacerlo en un piso de que te pueda tener 90 o 60 metros cuadrados es imposible trabajar esos trajes como algunas comparsas lo hacen. ¿Y son difíciles de hacer estos disfraces? Yo, por lo que estoy viendo, que he entrado en algunas comparsas que están trabajando, eh, vamos a ver, no son difíciles, si lo sabes, pero lo que sí tienen es mucho trabajo, mucha aguja, mucho hilo, y ves que se pasan muchas horas ahí mientras los niños están en el colegio, a lo mejor hay cuatro o seis personas que están trabajando. Luego algunos que llevan carroza, sí que es verdad que eh, yo los vi la semana pasada y estaban trabajando, pues bueno, todo el fin de semana han estado ahí metidos, ¿no? Desde por la mañana hasta por la noche, mientras aguantó la luz. Es un trabajo que, claro, ellos lo hacen con ilusión y total es, pues, para una tarde o una noche que es lo que van a disfrutar. Prácticamente, si tú miras las horas que se pierden con las horas que, que, los ponen y disfrutan, pues tampoco piensa que tampoco piensa tanto, pero sí, sí hay que agradecerles que ellos van con ánimo, e ilusión y el principal. Qué, ¿Qué entidades participan este año? Este año tenemos en... son ocho comparsas, hay unos nueve o diez grupos que nosotros con, contamos comparsa mayor de 16 en componentes y grupos menor de, de 15, ¿no? Claro, hay comparsa con 40 personas, hay comparsas de 35, 32, 40, o sea, hay variación, ¿no? Y hasta 20. Pues sí que es verdad que luego ellos, pues a lo mejor no tienen lo que a ellos les gustaría, hacer un baile, mm. prepararse, no sé, ellos ven, pues los medios de comunicación, ¿no? Que ven, mm. pues lo que se hace en Tenerife y de estos sitios. Claro, a ellos les gustaría, pues no sé, prepararse, pero como no hay locales suficientes para poder ensayar según qué baile, según qué cosas, bueno, pues lo que tienen en la mente y, y disfrutan. Pero pues son entidades, las que forman las comparsas son entidades grandes, ¿no? Que... No, no, no, no son entidades grandes. Date cuenta que aquí en la Plaza de la Trinidad, si ves por aquí hay gente que están las madres con los críos, los padres aquí, mientras los niños disfrutan ahí durante las hora, hora y media después del colegio, que los dejan ahí, que se desegüen un poco, y se distraigan, están hablando y se están preparando. Y algunos que nada más se juntan solo para el carnaval, ¿no? O sea, durante la fiesta se ven, son vecinos y tal, pero sobre todo eh, en el caso esos dos o tres meses que trabajan, trabajan en, en el sentido ese. No quiere decir que hay entidades que son comparsas y están creadas como entidades, pero hay otras que no, que son vecinos y hacen una comparsa o una rúa para salir en la rúa, nada más. ¿Y qué es lo que veremos este fin de semana, este sábado, así que podamos disfrutar todos los que nos juntemos en, este carnaval? A ver, este año, pues eh, lo que pasa es que yo tengo apuntado aquí los nombres de las comparsas y como siempre, <laughs> hasta hasta el lunes no me los dieron algunas entidades o algunas mm. comparsa porque es un poquito como un secreto, ¿no? Porque hay nombres que van ligados a, lo que van a hacer o van a inflar. Entonces, mm, no quieren que unas otras se, enteren para, no dar a, no sé, a conocer lo que van a hacer, de qué van disfrazados, etcétera, ¿no? Ligan un poco el nombre con la... que hay un poco de secretismo aquí. Exacto, sí, sí. Toda la <laughs> hasta el día ese es como si fuera un poco decir, a, de a ver de qué van, ¿no? Yo los he visto y es verdad, es espectacular, ¿eh? como Ves mm. cómo trabajan, además, no solo eso, es que luego tienen que sacar todo esto y desmontarlo. Mm. Luego tienen un problema que esos trajes y eso lo aprovechan ese año y luego no lo vas a, meter eh, lo que es en el baúl, ¿no? Porque si no tendrían que tener muchos baúles para tantos años como estar ahí comparsa, que están trabajando y saliendo en el barrio, me parece que si no calculo más, desde el 2000, ¿no? 2001, que, fue cuando empezó con lo que es el carnaval fuerte. O sea que en 2001 se puso en marcha lo que es ahora mismo el carnaval que se organiza en la Trinidad Bella. Exacto, sí, porque había unas cuantas comparsas, había dos fuertes, dos comparsas solo, y fueron las que empezaron a animar. Y bueno, así fueron saliendo comparsas y algunas que se han ido, porque son gente que ya pues tiene cierta edad, otras que se han creado nuevas. Pero bueno, aquí yo lo veo lo que son los, los infantiles, ¿no? Ya no los individuales adultos, pero los infantiles es verdad, hay mucha expectación, o bien porque las madres o los padres le inculcan, o bien porque a ellos les gusta, ¿no? No sé, ellos disfrutan y, de verdad. Nosotros no podemos tener queja porque lo que es el distrito y, parte de aquí tiene fama. Yo cuando algunas reuniones que he tenido con, en el sitio del distrito, eso con otras entidades, o sea, con otras personalidades de otros distritos, ellos dicen que, tienen oída, que es un carnaval, que que está muy bien, que dentro lo que es el barrio pequeño, pues que, no podemos tener queja y que es espectacular. Entonces, que hay, vehículos también en esta... sí, este hay vehículos porque todas las comparsas no disponen de ellos, pero bueno, cada uno se lo monta a su manera, eh, se piden lo que son camiones o plataformas. Nosotros como entidad del barrio en su día se hizo una rifa, se sacaron lo que son unos presupuestos y se hicieron tres carrozas, que son las que se aprovechan para Reyes, Carnaval o otras cosas, ¿no? Que una vez que acaba lo que son Reyes, se, desmontan un poco lo que es lo de los Reyes y el Papa Noel y se le dejan las comparsas que trabajan en ellos. Nosotros tenemos tres, pero claro, todas las comparsas tienen o sea, quieren y bueno, pues no es fácil dejarla toda. Nosotros pues no sabemos cómo, quién es el que la tiene que llevar, quién no, a quién se le deja. A veces se hace suerte y bueno, sí que es verdad que luego también se gastan mucho dinero, tienen que alquilar equipos de música, otros se lo compran poco a poco, o sea, todo eso pues lleva y, es lo que decimos, no, hoy día no es fácil en la situación que estamos, mm. pero ves que las entidades se compran un equipillo de música para dar un mm. poquito ambiente, porque no es lo mismo un carnaval sin música que con música. ¿eh? o sea, ¿Y podemos decir algunos nombres de algunas comparsas? O... <laughs> bueno, se podían decir todo, o sea, que a mí me puedan <laughs> luego tener queja de mí, ¿no? Yo tengo lo, en, lo que son las listas de cómo salen, todo. Perdona que lo pues tenía por aquí porque es un poquito como secreto y claro, y claro aunque sean como entidades no tiene que ver el nombre con la entidad, está, ¿no? Bueno, tenemos el mundo al revés. Bueno, mira, tenemos uno aquí, las chicas del casal que no han dicho nombre, pero son unas chicas, unas chicas un poco yeyes ya de de su edad, que son del casal, y siempre salen muy animadas, ¿eh? Salen ocho o nueve personas y lo hacen muy bien, ¿eh? Las Lolas, eh, luego si existes eh, estará en Tosalá, etcétera, Fantasía de mm. Cromos, ah, etcétera. hay muchas que... Hay que tener imaginación, ¿no?, para eh, inventarse estos nombres. Hombre, yo creo que primero cuando hacen lo que es el estudio de lo que quieren hacer ellos es un poquito lo que luego sacan el nombre, ¿no? Ellos se preparan mm, y entonces dicen, ¿qué es lo que vamos a hacer este año? Según lo que hacen, por ejemplo, en lo que es la vestimenta o lo que piensan hacer o la carroza, pues da ahí sacan el nombre, va un poco ligado al nombre con lo que hacen. Y si, bueno, recordemos que este carnaval empezará a las 6 de la tarde. Sí, a las 6 de la tarde. De la Plaza Josep Andreu Abelló. Exacto, en Plaza Josep Andreu Abelló... perdona, Andreu se hace un poco por el espacio de lo que son las carrozas, los vehículos que se están y porque es más amplio, porque todos aquí en la plaza algún año habíamos quedado y no es fácil quedar, entonces se busca un sitio donde los vehículos se puedan estacionar hasta la hora de salida y bueno, creo que es el mejor sitio de momento y por hoy, ¿no? Lo que sí tenemos que decir es que la Trinidad Bella, mm, por los niveles que hay, es un poco complicado, ¿no? De, de organizar todo lo que es la rúa, porque hay de, es, calles. Es un barrio que ya, ya sabemos los que vivimos aquí cómo es, ¿no? Claro, los mm. desniveles, sobre todo cuando vas en vehículo, no se nota tanto, mm. pero cuando vas en disfrazado, con trajes que van justos de pierna, que no puedes abrir las piernas, mm. con vestidos que pesan, etcétera, ¿no? Entonces, cuando cogen unos cuantos desniveles, pues sí que es verdad que a todo el mundo le gustaría ir por sus barrios, todas las calles, pero por todas no se pueden. Entonces, pues bueno, se escogen un poquito ...las más cómoda para que el barrio lo vea, pero que todas las entidades o todos los participantes puedan dar al barrio ese espectáculo, ¿no? Y luego en, en Vía Barsino habrá la final en el Polideportivo con bastante mm. fiesta, que es lo que se espera este día, ¿no? Exacto. Luego nosotros tendremos, bueno, pues... Eh, por la amplitud, por el tiempo que es, que no sabemos qué tiempo hace o no, pues bueno, agradecemos, eh, aprovecho para agradecerle un poco al esportivo de San Andrés o Trinidad Bella, mm. de que son los que nos dejan y nos conceden cada año, ya para esta fecha mm. lo que es el pabellón. Acabamos saliendo el pabellón en Villabarcino y haremos un poquito pues para las personas mayores que no quieran estar aguantando en la calle esperando, pues allí pueden sentarse y pueden esperar al desfile que se le hace un poco. Luego habrá un jurado que es independiente del barrio, lo revisará para otorgar los premios. Nosotros tenemos eh, tres premios para comparsa, tres premios para grupo, tres premios para adultos, o sea, individuales adultos y tres para individuales infantiles. O sea, será un poco espectáculo. Luego allí pues eh, habrá un, equipo de música para acabar la fiesta y estaremos, mientras la gente y el cuerpo aguante, estaremos allí pues bailando y... Hasta altas horas de hasta, la Hasta que el cuerpo aguante, vamos. <laughs> Muy bien. Pues esperemos que este, que este carnaval vaya tan bien como ha ido estos últimos años, ¿no? Sí, no tenemos quejas. Cada vez se ha ido mejorando. Siempre hay sus, sus pegas, sus mejoras, sus pros. Pero bueno, nosotros luego después del carnaval, con todas las entidades o sobre todo las comparsas que han participado, pues se ve un poco los fallos, ¿no? Nosotros como entidad asumimos que somos los que lo organizamos y nos hacemos responsables. Porque de qué manera participa la Comisión de Fiestas? ¿Pone en contacto las diferentes entidades? A ver, la, Comisión de Fiesta, como normalmente hace todo la mayoría de las fiestas aquí del barrio, pues bueno, eh, prepara lo que son eh, una, vez en reunir las comparsas o entidades o personas que quieran participar con letreros en algunos establecimientos y cosas de estas, para anunciar que se, va a hacer el carnaval, a raíz de ahí, pues bueno, se va tomando una toma de contacto, ellos exponen lo que necesitan o que se, a ver qué se le puede conceder, nosotros hablamos con entidades del barrio, eh, comerciantes, etcétera, luego hablamos también con el distrito, qué es lo que nos puede dejar, cómo lo podemos hacer, cortar calles, pedir urbana, etcétera, todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos un poco coordinadores, ¿no? Pasamos las horas, pero muy a gusto, ¿eh? Muy bien. Lo que también tenemos que decir es que este sábado la mayoría de de comercios de aquí de la Trinidad Bella también habrá gente disfrazada, con lo cual eso también, también es importante, ¿no? Eso de ver la gente pues que disfrute de, de estas fiestas. Sí, es aprovechar. Sabemos que hay gente que son que tienen establecimiento, que son comerciantes y también saldrán. Ah. No sé cómo se lo montarán, dejarán otra persona allí, porque claro, es que a ellos les gusta y también quieren salir. A lo mejor alguno aprovechará, pues bueno, ese día, el sábado, deber de cerrar a las 8 de la noche, ah. pues o las 8 de la tarde, pues cerrarán a lo mejor al mediodía, ¿no? Yo creo que, que ellos también esperan la oportunidad esta y también se lo merecen que están muchas horas ahí, de poder, no sé, disfrutar un día. Claro. Muy bien, pues Jesús Rodríguez, muchas gracias por haber venido ya aquí a la, radio. Si quieres decir alguna cosa más. A ver, yo sí me gustaría de agradecer a todo el personal y, bueno, entidades, comparsas, al Distrito San Andreu, todos aquellos que, por mediación de que la Comisión de Fiestas esté llamándolos a sus puertas para que puedan no sea para poder llevar a cabo esta, eh, lo que es esta fiesta. Nunca eh, dejaré de recordar que gracias a ellos también se pueden hacer, no solo porque la comisión de fiesta está ahí, sino por ellos. Mm. Que tengan paciencia, que inténtenselo pasar bien y agradecer a todos ellos y que disfruten de la fiesta. Que es lo que esperamos todos, ¿no? Que disfrutar de, esta, de fiesta. Bueno, pues entonces recordemos que este sábado, a partir de las 6 de la tarde, el inicio será en la Plaza Josep Andreu Abelló, luego se pasará por Galicia, por Mara de Udelorda, Fordada, Finestrellas, Padre Manjón, Turo de, la Trinidad, Tosal, Plaza Josep Andreu Abelló de nuevo y acabará pues todo esto con el gran colofón de final en la vía Barsino dentro del Polideportivo. Muy bien, pues Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos este tiempo, estas horas y bueno, que esperemos que todo vaya a bien como esperemos todos, ¿no? De acuerdo. Gracias a vosotros por haber dado esta oportunidad de poder explicar un poco a la gente y bueno, y a disfrutar. Pues que sepáis que esa tarde, a partir de las 4, también daremos esta información para que los vecinos en cualquier hora o en cualquier momento puedan también saber pues todo cómo se organiza. Pues muchas gracias. a vosaltres. Vinga. Doncs nosaltres ara el que fem tot seguit és una petita pausa, però no marxeu perquè ja ens han donat l'avís de que eh, estan al Centre Cultural Can Fabra organitzant aquesta eh, primeres, mm, aquesta posada en marxa de les obres de l'Escola de Superior d'Estudis Musicals que també es, es realitzarà a la zona de Sant Andreu, en concret a les noves instal·lacions a Can Fabra. Això serà d'aquí uns moments, nosaltres escoltem una mica de música i tornem ara mateix. Tu que ja saps lo que saber caigut i has plorat amargament, escolta, noi, ara estàs viu. Si has trobat l'amor en algú que t'ha fet pensar que el món no és tan dur. Escolta, noi, ara estàs Ara que realment ho dones tot, ara que reps tot el que has donat, ara que ja saps com és viure de veritat. Avui ja he vist com sortia el sol i mai abans m'havia emocionat, però mai dit noi, ara estàs viu Ara que ja saps lo que és lluitar per allò que mai podràs tocar, pensa que ara estàs viu. Si t'has estirat enmig d'un prat i has sentit que aquell era el teu moment, escolta bé, ara estàs viu. Ara que realment ho dones tot, ara que reps tot el que has donat, ara que ja saps com és viure de veritat que em diràs quan t'explicaré que la gent creu que t'has begut l'enteniment. Escolta, noi, ara estàs viu. Avui he vist com sortia el sol i mai abans m'havia emocionat, però mai dit, noi, ara estàs viu. Si has trobat l'amor en algú que t'ha fet pensar que el món no és tan dur, escolta, noi, es viu.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 Bon dia. Bon dia. Doncs, doncs Ara sí que, ara sí que et sento perfectament, veus? S'han acabat els aplaudiments, s'ha acabat la música, ara et sento correcte. Què és el, què és el que heu fet fins ara? Doncs ha fet com un discurs el president del taller de músics, el Morente, primer ha fet com un... ha parlat del Peter Docini, que és un fundador de l'escola, un dels uh mm. -huh. fundadors de l'escola que està per aquí, uh mm-hmm. -huh. i bueno, el Peter va dirigir la primera Big Band de l'escola, on hi havia el Joan Chamorro, que és el director de la Sant Andreu Jazz Band. Exacte, sí, sí. Uh -huh. I bueno, l'acte ha començat amb l'original Jazz Orquestra, han fet dos temes, després en faran dos amb cantats, així uh -huh. de jazz. Sí. I després doncs sortirem a fer la foto que diu que passarà per tot el món, que no hi ha aquests problemes dels avions, de marejos... Ah, bueno, o doncs sigui, la foto que suposo que es donarà a conèixer a través d'internet, no? Sí, uh -huh. si arribarà a tot el món. Molt bé. I després doncs, tornarem i parlaran i així. Ha fet un homenatge a uns quants músics que ens van deixar aquest 2010, uh -huh. com en Ricard Godà, Ricard Tarragona, Enrique Morente, també ha parlat del Pepe Rubianes, que ens va deixar avui ja fa dos anys. Dos anys, ja. I d'en Nacho Romero. Uh -huh. I ara en aquest moment què s'està realitzant? Està parlant el director del taller de músics. Uh -huh. Doncs si et sembla el podem escoltar. A veure. A veure si... Diríem que és el president de la Fundació Taller de Músics, el senyor Lluís Cabrera. No, que Em sembla que sí. Parlo massa i dic poca que diuen? Bueno. poco habla favor. música, eh? a l'entrada, al carrer, la plaça i a les escales. favor, a les escales eh, estaran els músics, diguéssim, perquè es vegin més, els músics, alumnes del taller i els amics, veïns a la Rosita també, la veïna, la gran veïna que sempre ens ajuda, també s'ha partit, del Raval. Anem a fora i fem la foto, d'acord? Després tornem a entrar, eh? Gràcies. Doncs sembla que ho han sentit prou bé. Ara hi ha alguna banda de música del taller de músics que està interpretant algun tema. Thank you. Doncs el que deia el senyor Lluís Cabrera, no? que ara surten a fer la fotografia i després tornen a entrar. Mentrestant doncs, va sonant la música. Vas, se sent bé, eh, la música. Doncs recordem que estem assistint ara mateix al que és la posada en marxa de les obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, taller de músics, que tindrà el seu lloc al Centre Cultural Can Fabra. Això serà a partir d'aquest proper curs, 2011-2012, I nosaltres doncs, que tenim la nostra companya Mireia Gutiérrez desplaçada fins allà perquè ens expliqui doncs, com anirà aquesta inauguració. No m'agradaria equivocar-me, però per ordre d'aparicions el que sembla que està sonant ara mateix és l'Original Jazz Orquestra del Taller de Músics, dirigida per David Pastor. Efectivament, ens han fet sortir amb música, que és un detall molt important i així ben maco. Uh mhm. -huh. I bueno, ara sembla que anem a fer de foto de turno, que en diuen en castellà. A veure, I qui, qui apareixerà amb aquesta foto? <laughs> Doncs en primer terme tots els músics, gent de l'escola, tots els assistents, ho han convocat així una mica primer el que són voluntaris, amics, músics, famílies, i després a la una és quan venen ja els polítics i es fan els parlaments. Va. Molt bé, doncs si ens pots anar presentant... Bueno, a mesura que vagin tocant aprofitarem doncs, per anar presentant les diferents bandes que formaran part d'aquest acte. No? Eh? Sí, abans encara el programa no estava no està tancat del tot, mm. però interpretaran dues cançons cantades, mm. que una és Nido de l'aire, de Perico Zambit, i canta una noia que es diu Paula Domínguez, mm. i tocaran amb la Original Jazz Orquestra, i ah, després farà una altra cançó que es diu I am beginning to see the light, que és un home que es diu Duke Ellington, i mm. cantarà una noia que es diu Judith Nederman. Molt bé. Són temes de, de Duke Ellington en aquesta, en aquesta estrena, això ja, ja és important. Eh? Sí. Sí, sí. I bueno, estem aquí organitzant-nos tots a veure com va... I ara que esteu sortint en les escales. Sí, estem a fora i hi ha molta gent. Uh mhm. -huh. Doncs a veure quin lloc agafes per, per sortir la foto. A veure... Que després quan, posar, quan, fem, quan connectem per internet que eh, sapiguem buscar i, i, i trobar. Seria una samarreta de Ràdio Trinitat Vella. Ah, veure? Per cridar l'atenció. Bueno, alguna samarreta trobarem per un altre dia. No et preocupis. Sí, oh, tant. Ens han convidat també a la presentació del tip de la Sant Andreu Jazz Band. Ah, mira. Que és demà a la tarda. A quina hora, això? A les 7 de la tarda. Ui, massa tard. <laughs> això ja... Bueno, intentarem apropar-nos, en tot cas. A veure si és possible. Mm. Aviam. Uh... Parlem, doncs això, de la Sant Andreu Jazz Band, que presenta el seu segon CD DVD que porta per nom Jacin Volum 2. Sí, efectivament. Doncs, si ens pots anar descrivint el que està passant ara mateix. Doncs, bueno, la, tothom està parlant entre ells, sembla més una festa, una quedada entre mig, hi ha bon rotllo, gent parlant, s'està col·locant doncs primers músics, que de fet són els que són importants en aquest acte de veritat. Uh -huh. I, I bueno, una mica d'organització, no sé si faran alguna actuació ara. I bueno, estem tots una mica desperdigats. Ah, mira, ara comença la batucada. M'apropo una mica a veure si es pot sentir. estem sentint la festa, eh? per aquells que us acabeu d'incorporar ara mateix, dir-vos que el que s'està realitzant ara mateix és una batucada per tal d'inaugurar el que és eh, aquesta escola superior d'estudis musicals de la que s'encarrega el taller de músics i que el proper curs, el 2011-2012, ja estarà en marxa i que al Centre Cultural Can Fabra. el que ens deia la Mireia fa un moment és que demà la formació de l'Escola Municipal de Música de Sant Andreu, el que és la Sant Andreu Jazz Band, presentarà el seu segon CD-DVD Jason Volum 2. Això serà també al Centre Cultural Can Fabra, però demà a les 7 de la tarda. Doncs sí, el que sembla és que s'ho estan passant d'allò més bé, eh? estem escoltant és la batucada. que això s'acaba, eh? Ara. Oh. Ara la foto. Doncs a veure. Ara sí que anem a fer la foto, ara que han acabat de tocar... Han fet un tema conjunt, mm -hmm. les percussions que es diuen La Marxita del taller de músics, amb mm. banda aèria i amb grups del taller de músics. La jove Big Band, tema, hi ha la percussions tema també. Exactament. Tot bastant ben organitzat per ser de grups diferents. Mm. I sonava bastant bé. I ara anem a veure si podem agafar lloc per fer la foto. A veure. El que sí que podem dir és que eh, aquestes bandes pertanyen al, han sortit del taller de músics, totes, no? Sí, sí, sí, totes són del taller de músics. La qual cosa, doncs, eh, felicitar-los perquè han creat unes bandes doncs, que almenys, almenys el que estem sentint des d'aquí sona força bé. Sí, i en directe segurament molt millor. Sí, <laughs> ja t'ho dic jo que sí. Ara fem la foto, hi ha molta gent no sé si després se'n reconeixerà. Va, sí, para't en un lloc que després no t'haguem de buscar. No, estic en una cantonada. Molt bé. Han vingut bastants mitjans, hi ha moltes càmeres de fotos i de televisió i de vídeo i així, i que suposo que deuen estar bastant orgullosos. Mm. El que sí que podem dir, almenys, és que som els únics que estan donant tot això en directe. Veus? <laughs> O sigui que ja és, ja és, ja és important, això. <laughs> Ja tenim un punt a destacar. Sí, sí. <coughs> Ara sembla que ja comença a rotllar la cosa. Llavors, ara es farà la foto i tornem a entrar tots a dintre l'auditori. Sí. En principi, sí. No sé, també comporten molts instruments i ho han d'anar entrant tot i així no sé si trigarem gaire, però en principi sí. Mm -hmm fer la foto, deixar els primers, les primeres cadires, que són per gent important. <laughs> Perquè aquí hi ha molta gent, o no? Sí, molta. Uh mhm. -huh. Sí que esteu... Jo crec que més de 80 persones, segur. Uh mhm. -huh. Sí que esteu omplint tot el que és la plaça de Can Fabra, està plena, no? Sí, la part de les escales, sí. Uh -huh. Ja quan veiem la foto... <laughs> hi ha força gent que no hi és a la foto, sí que és. Està molt bé. Que hi ha gent que s'amaga darrere les columnes, no? <laughs> Per no sortir. Ara. Ara s'ha fet la foto. Ja està. Molt bé. Vinga. que hi ha personalitats també? És que les personalitats venien a la una. Ah. Perquè ho han convocat així que la primera part de les 12 sigui per gent familiars, voluntaris, gent que coneix el taller de músics i després a la una quan ja fan els parlaments i, i tot això. Per això havien convocat els mitjans a quarts d'una perquè és l'hora de la foto. Ah, Així que, no sé, sembla que encara no entrem. Uh -huh. I bueno, a veure què passa. Hi ha molt de traje, deu ser, ser <laughs> important. Mm. Va, deu ser gent doncs, que pertany a la Fundació Taller de Músics, no? Sí. Sobretot. Sí, probablement. No puc afirmar-ho perquè no els conec, però suposo que després ja tindrem més informació. Mm -hmm. Tu saps qui... Tu reconeixes a qui... A, els que són, els que mm, són personalitats de la fundació? Eh, no, si m'ho diuen, sí. Si t'ho diuen, sí. Però no, no sé quina cara fan. Però bueno, estan com una mica a part estan a dins així una mica a part, tampoc encara podem parlar amb ells ni res. No podem parlar amb ells encara? Encara no. Potser després, el... quan acabem o així. Uh -huh. Bueno, estem esperant, a veure què fem. Val, doncs si et sembla et deixem uns 5 minuts. Sí. I tornem després a veure si podem aconseguir algú que que ens pugui doncs, dir algunes paraules. Vale. Vinga. Vinga. D'acord, doncs ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit. Vinga, fins ara. Un bon dia, o potser una nit, prop del mar, jo m'havia dormit. Quan de cop al cel s'omple de llum i un ocel negre surt sense venir d'enlloc. Lentament la sala se va tocant, lentament ella n'afegirà prop de mi el batec s'acaba i com caigut al cel l'ocell es va aturar. Els ulls seran de color vi i les plomes de color de nit i el seu front mil raig de tot suau sei rei coronat, portava un diamant blau amb el bec, la va tocar Al seu coll em vaig trobar la mà. Fou llavors que jo vaig saber qui imatge del passat volia tornar amb mi. ocell portant vapor al país. D'altres temps sigues el meu amic. Com abans, en somnis clars d'infant, per cui tremolant estels i més estels. Com abans, en somnis clars d'infant, com abans, damunt Como Com tu y yo al sol y y día tal record, la pluja y Luce y negra, negra al sol, capa, al cel, todo un prengui al bus.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 Molt bon dia. Molt bon dia. ¿Cómo, cómo... Por favor, háblame en castellano. Muy bien. voy mal. De acuerdo. Pues nos gustaría saber eh, cómo se fundó oh, la, el taller de músics, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se fundó el taller de músics? ¿Cómo se fundó? Oh, eso tendrías que preguntar a Luis Cabrera, ¿eh? <laughs> a mí, <laughs> porque yo entro cuando ya está fundado yo pienso dos o tres meses. Entonces, como se fundó, yo pienso se fundó de una idea de Luis con, eh, eh, con otro amigo y otro amigo, ahora no me acuerdo los nombres, yo, con nombres voy muy mal. Eh, esto era la idea de montar una escuela de música moderna o de, escuela de jazz más bien eh, en Barcelona, ¿no? Porque Peter Goxini, ¿de qué manera participó en el taller de música? Bueno, yo era en los primeros tres años el profesor de saxofón, clarinete y, combo. muy, importante. Ese era mi, mi, trabajo. Yo monto los primeros combos del taller. Y el primer Big Band. Muy bien. Bueno, combos grandes, eran 12. Ya, bueno, Big Band. <laughs> ¿Y cómo ve el hecho de que ahora la Escuela Superior de Estudios Musicales se incorpore al Centro Cultural de Canfabra? Bueno, yo eh, cualquier cosa que, es un, una mejora, un, una... Eh, eh no me sale la palabra. Bueno, una mejora para para toda la gente que quieran aprender música y todo lo que se puede hacer por ello, a mí me parece fantástico, ¿no? Porque eh, lo tengo de decir en todo lo que es cultura, mm. eh, en España muy importante. No lo quiero decir de otra manera. Muy bien. Pues esperemos que vaya bien este esta inauguración. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Doncs, Mireia... Ja estem entrant tots. Ja esteu entrant tots. Ara, ara estic escoltant de fons la regidora del districte, perquè aquesta veu és inconfusible, amb la qual cosa doncs, suposo que d'aquí una estona començaran ja els parlaments per aquesta sí. inauguració. Sí, suposo que quan estigui tothom ja dins i uh -huh. acceptem, bueno, aixequem i tot això. Uh <laughs> -huh. mm, la directora de, de l'escola, sap si és per aquí, la Blanca Gallo? Doncs no ho sé, però ho puc preguntar. Sí, a veure si aconseguim de contactar amb ella i que ens, ens pugui dir algunes paraules al respecte, perquè va ser precisament amb ella que vam parlar la setmana passada d'aquesta inauguració. No? A veure, si trobo algú que sigui d'aquí. Sí. Un moment. Va, suposo que el mateix Peter Goxini, que és un dels professors d'aquesta escola de, de música, et podria indicar qui és la directora. Sí, però és que ara no, no hi és per aquí. Ha desaparegut. No, no d'organització. <laughs> Molt bé. Ara li pregunto. Mm. Perdona que toca Radio Campella i a la Blanca Gallo, per què? Sí. Uh, no sé bé. Perquè et deixo directe? Sí. Ara l'estem buscant. Estem en directe a veure què es diu la, la Blanca Gallo perquè... La ràdio Trinitat ella. Ara l'anem a trobar. Molt bé. Doncs a veure què ens explica, perquè suposo que deu ser un moment d'allò d'emoció, de, no? I més després de poder fer la fotografia. I de tota la gent que hi ha i tot. Uh mhm. -huh. Hola, que sí. Mira, te, te la passo, vale, Jordi? Molt bé. Hola, bon dia. Hola, bon dia, Blanca, com estàs? Molt bé, molt contents, estem aquí a Can Fabra. Doncs no sé si te'n recordes que vam estar parlant la setmana passada. Sí, sí, tant. Doncs això, doncs el que és promès és, és deute, eh? o sigui que hem complert i hem vingut aquí a retransmetre aquest acte tan important de la inauguració de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, aquestes obres que ja són a punt de començar, no? Sí, sí, sí, sí aquesta mateixa setmana ja comença. Nosaltres també ens agrada treballar amb gent de paraula, també som de paraula i aquí ho estem celebrant, amb vosaltres. Uh mhm. -huh. Doncs sí, nosaltres estem retransmetent des de dos quarts d'una, que ha començat tot l'acte, s'ha fet la fotografia amb, amb tothom de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, oi? Sí, sí, i primer hem estat amb els músics, amb tota la gent que portem treballant des de l'inici del taller, i ara començarà la part més institucional i, i que toca fer, que és la d'agrair l'ajuda que no només la gent que treballem, sinó que la societat, l'administració pública, els privats ens han recolzat i ens han donat. Avui els hi volem agrair oficialment doncs, aquest inici d'obra i, i per estar tots junts treballant en un mateix projecte, la continuïtat del nostre projecte. Molt bé. Doncs escoltarem aquestes paraules que són doncs, a punt de començar. Que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. Vinga, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu, adéu. Molt bé, doncs hem pogut parlar amb Blanca Gallo, que és directora de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, que pertany al taller de músics un taller de músics, una escola que doncs, el curs, el proper curs, el 2011-2012, ja, ja formarà part del Centre Cultural Can Fabra, no qual cosa doncs, aquells músics o aquells estudiants de música o aquella gent interessada en, en algun aspecte de, de la música doncs, es podrà passar per Can Fabra i apuntar-se doncs, a alguns del, dels cursos d'aquesta de, escola. A veure si... Eh, però no a punt de començar, no? Estan tancant portes, així que... Estan tancant portes, per tant, eh, a veure si qui comença a parlar. Està a puntet de començar, encara no ha sortit ningú, estan per aquí. Mm. Doncs... Per l'ordre d'intervenció, o per l'ordre del que tenim nosaltres aquí sobre la taula, el primer a parlar hauria de ser el Lluís Cabrera, que és el president de la Fundació Talla de Músics ara estan sortint els músics de l'original jazz band. D'abans s'estan pujant a l'escenari i agafant els llocs i tot. O sigui que d'aquí una estona també podrem comptar amb la música de l'original jazz orquestra. Sí, amb els temes cantats. Molt bé. Doncs a veure com sona això. A veure. Sembla que s'estan preparant. Mm. Mentrestant el que sí que podríem fer és recordar que aquesta tarda tornarem a emetre aquest programa en tota la seva totalitat perquè eh, ens ha fallat un programa per la qual cosa eh, aprofitarem aquesta hora que tenim gravada per, per tornar-la a passar per antena i també dir que aquella gent que vulgui escoltar-ho ara se, se senten aplaudiments de sortir el David Pacó, ja interpretaran el primer tema mm. i a veure si el trobo i us puc recordar. El, director, el David Pastor, que em dedica és el director de l'original jazz orquestra del taller de Morbex. Nido de l'aire és la cançó de Perico Sambi que canta Paula Domínguez. déu nhi en rigorós directe. estem sentint, estem sentint. Ah, no, que havien canviat l'ordre i han cantat en Beginning to See the Light de Duke Ellington i ha cantat Judith Nederman. Molt bé. Ara sí. Ara sí que canta Paula Domínguez. I, bueno, farem, hem fet un tema de Duke Ellington que portava per títol I'm beginning to see the light i ara anem a fer un tema de, de Perico Sambeat, que es diu Miro de l'Aire, que està en el seu disc de flamenco Big i ens agradaria molt que tingués Perico a, a dirigir la banda. Hem posat aquí en un aprieto. Bé, doncs mentre sentim aquests aplaudiments, veiem sembla ser que el director de la banda s'està pujant a dalt de l'escenari. I el que podem dir és que per aquella gent doncs, que vulgui descarregar-se aquest programa doncs, que també ho podrà fer a través de totunpoble.blogspot.com. Escoltem aquesta banda, a veure com sona això. Molt bé. Content Tenim alguna dificultat per poder escoltar-ho, eh? Bé, ara ressonen els aplaudiments. Ella em sents? sents? El que sí que podem fer Bé, aviam. Fem una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit.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 Doncs aquestes eren les paraules de Blanca Gallo, directora de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, el, que pertany al taller de músics. I ara, per ordre, hauria de parlar el Jaume Miquel, que és representant de l'obra social La Caixa. Molt bé, doncs hem intentat escoltar les paraules de Miquel Garcia, que és director de centres concertats i centres privats de la, del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. I ara... Per descartar... Bé, ara estan dient el cost de quan ha costat totes aquestes obres que es portaran a terme de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del taller de músics. Doncs això, ara qui és a punt de parlar és el delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Jordi Martí. Wiedersehen. Molt bé, doncs aquestes eren les paraules de Jordi Martí, delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i ara, per ordre, el que tocaria és que parlés la regidora del districte de Sant Andreu, la, la senyora Gemma Montbrú, a veure què ens explica. dèiem, doncs, aquí, aquí toca parlar de la gent amb amor. Molt bé, doncs fins aquí els parlaments. Ara eh, ens convidaven a escoltar la banda aèria. A veure si... Uh, bé, doncs aquesta banda, que és dirigida pel senyor Xavier Maristany. Ara se comença a tocar. El que sí que sembla és que la gent doncs, s'ha doncs, aixecat de les seves cadires i es troben a, a l'auditori de, de Can Fabra, del Centre Cultural Can Fabra, I ara intentarem recuperar a la Mireia, a veure si ens sent. Hola. Hola. Hola. Et sento millor a tu que no pas als altres. És que entre que no se sentia gaire el micro, no em podia pujar a l'escenari per agafar l'altaveu i així, pues, mm. bueno, s'ha fet el que s'ha pogut. Bueno, alguna cosa hem sentit encara que només fos de fons. <laughs> Bé, doncs com ha anat l'acte, a veure? Bé, molt bé, espera que agafo els apunts. Uh mm. -huh. Sí han parlat... Bueno, no sé si s'ha sentit bé, crec que no. Amb alguna dificultat, sí, sí. <laughs> Bueno, han parlat del que portava tot l'acte era el Lluís Cabrera, que és president de la Fundació Taller de Músics, mm. sí. i també han pujat la Blanca Gallo, la directora de l'Escent Taller de Músics, que ja hi hem parlat abans, mm. el Jaume Miquel, representant de l'obra social La Caixa, el Miquel Garcia, director de centres concertats i centres privats de la Generalitat, que aquest no se'l sentia gaire bé perquè em sembla que estava fònic. El Jordi Martí, delegat de Cultura de l'Ajuntament, la Gemma Montbrú, lògicament, regidora del districte, i el Xavier Solà, que és el secretari general de Cultura. Molt bé. I ara pugem, pel que he entès, a la tercera planta a veure les eh, com anirà el projecte, com ha plantejat la remodelació d'aquest espai amb la intervenció de la banda aèria que ens farà una mica de música. D'acord. I, bueno, ha vingut el president, el Maragall, mm -hmm. ha arribat tard, per això li han fet bromes de no estar tan lluny i així. <laughs> o sigui que ha vingut el Pasqual Maragall en persona aquí. Sí, sí. No hi hauria la manera de poder agafar-lo un moment, no? Va, vam escoltar. Moment, encara no, perquè han fet pujar primer a les celebritats <laughs> i ah. després pugem la resta de la gent. No sé si potser després, però ara per ara ja marxar cap allà. Molt bé, doncs eh, en tot cas nosaltres ho deixem aquí. Vale. Uh, el que sí que, bé, doncs uh, en un altre moment seria important doncs, saber doncs, el, el, que, el que explica a l'arquitecte del projecte, el senyor Pablo Serrano Elorduy, que suposo que és per aquest motiu doncs, pel qual esteu pujant a, a dalt a les golfes, que és on anirà aquesta escola, no? Sí, efectivament. Molt bé. Doncs el senyor Pablo Serrano Elorduy eh, explicarà ara, en aquests moments, com ha plantejat la remodelació sobre l'espai d'aquesta nova escola que forma part de, doncs, de les escoles que hi haurà al districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs Mireia, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquesta actualitat als micròfons de Ràdio Trinitat Vella. Gràcies a tu, Jordi. I ens trobem demà perquè ens, ens facis doncs, 5 cèntims de com ha anat tot. Vale, molt bé. Vinga, sí, doncs uh, adeu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de fer ara mateix doncs, és comentar-vos Uh, com ha anat aquesta, aquesta posada en marxa de les obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals, del taller de músics, del Centre Cultural Can Fabra, que és el que ens han estat explicant uh, fins a aquests moments, doncs hem de dir que el proper curs, el que correspondrà a l'any del 2011 al 2012, del Grau Superior de Música que imparteix el taller de músics, s'iniciarà ja en aquestes noves instal·lacions a Can Fabra, que són doncs, a punt de, de començar a, a, a fer-se. Suposo que aprofitaran aquests dies de Setmana Santa i sobretot a l'estiu doncs, per acabar de remodelar tota aquesta zona i hem de dir doncs, que l'acte ha començat a dos quarts d'una del migdia a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, que s'ha fet la presentació de l'inici d'obres de l'Escola Superior d'Estudis Musicals i que han intervingut doncs, eh, l'orquestra original Jazz Orquestra del taller de músics dirigida per en David Pastor i també, eh, tal com ens ha comentat doncs, fa moments la, la nostra companya Mireia Gutiérrez, doncs, també la banda aèria dirigida pel senyor Xavier Maristany. A més, també hi havia prevista doncs, la intervenció de la jove Big Band del taller de músics, dirigida per Vicenç Martín, i també hi havia mm, doncs, l'oportunitat doncs, de poder escoltar els Percussions Taller de Músic, que és una banda dirigida per Alberto Cabello. Suposo que tot això és el que en aquests moments s'està produint eh, al Centre Cultural Can Fabra, a més de que l'arquitecte doncs, està mostrant el seu plantejament de com anirà aquesta escola, a la seva distribució. Doncs eh, acabem dient que ja han intervingut en Lluís Cabrera, que és president de la Fundació de Taller de Músics, que nosaltres hem pogut parlar amb en Peter Goxini, que és un dels fundadors, al igual que amb la directora de l'Escola de Superior d'Estudis Musicals de Taller de Músics, la Blanca Gallo. També hem de dir que eh, han parlat el Jaume Miquel, que és representant de l'obra social de la Caixa, la, el Miquel Garcia, que és director de centres concertats i centres privats de la Generalitat, en Jordi Martí, que és delegat de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, i per últim doncs la regidora del districte de Sant Andreu, la senyora Gemma Montbrú. Doncs nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem, si voleu, demà a la mateixa hora, que passeu una bona tarda. Doncs, a veure, sí, hi ha la possibilitat ara.